Sukta kah capítulo. Pichha waranja runakunaman manta Chaimantam Jesús rirqa Galilea huchapa WAKLAUNINMAN Chay huchapa huknin mi karja Tiberias. Jesús tam jaterjako achkallaña runakuna, unquqkuna sanuyachisqanta JAWASPANKO Jesús mi y sigaruspa tiyaykurqa kunawan ñam judio judiokunapa Pascua fiestan. Jesús mi achkallaña runakuna paiman hamusqanta jawarispan Filipita nerja. Maipita GRAN mikuita MIKUITA kainaña runapaja nispa. Chaynataja nerja imaninjach Filipi JESÚS Jesúsqa ñam YACHARGAÑA imam RURAITA. Chaymi Filipiñata Jesús tenerja. pachan jornal pachanin tantapas mana manchu sapakama mikoptin copas nispa. Simón Pedropa Andrés mikarga karja huknin Pai Pay minerja. Kaypikaj Armapam kachkan sibadamanta pichhatantan, kapuchkantagmi kankasqa iskay chaywapas. Chaywampas, chaychallaja manachaja Manchu kainaña manja Jesús minerja. Tiachichik Cunata, nispa. Chay sitiopim karqa sumaq pastukuna. kunam carga y yaqa pichqa Jesús Jesús mi tantata jorja. graciasta jorqa. Inaspam hina aypuchirqa tantatawan Saxaroptinkum Saksaruptinkum nirqa disipulunkunata. Ugareichik kunata ama usunampa. Nispa. mi huñurqaku chunca iskayniyuq canasta untata Tanta Manta tantamanta Jesús pa milagro ya jawaikuspankum, una kuna nerja. Payqa kai kay hamo dios manta huillaco. Nispa. Jesús y musiarorja rey kananpaq pachuraro churaruy munasqankuta. Chaymi zapallan kutikorja orjoman. Jochapa hawampi Jesús manta. Ente sigay Jesus Jesús padecipoloncuna, oraykamorjaco jochaman. Boteman yay corospan como jochata pasay yachtaman Capernaum llaktaman chanankopaj. Tutaña pas Jesús ja, manarajmi kotemorjarajcho orjomanta. Senchita mi jochapa olan hojarikaramorja. Yajahukle guatañan botenkope richkarjako hachispanko. Jesús tamrikororjako, Yaku awanta botiman mancha Chaymi mancharikururgako. Jesús ñataqmi nirqa. nyogam kani, ama nispa. Chaymi Paikuna kusikuyo sejachirqaku botiman. Inaspam chaylla chayarurqaku maymi Jesus Jesusta runakuna maskasqanmanta. Pajarin nintintam huchapa waklawninpi kajkuna cuentata Chulla botillaña y kasqanta. Jesús Jesus Jesusqa disipulunkunawan botipi mana Chayman mit Tiberias ta boticuna chayarurja. Chaypim, Jaina Jesús graciasta juspa tantata runakunaman mikuchirqa. Runakunam ta mana tapas, nitaq Jesús Chaymi Jesusta Boticunaman butikunaman yaykuspa rirqaku Capernaum yachtaman. Causai hukoh tantamanta. Runakuna CON huchapa patante Jesús Y inaspam YACHACHICO Yachachiko, kapita GAMURGAN kaimanga, nispa. CHAIMI Jesús ñatag nerja. Chihaptapunim nikichik. Hamkunaha maskawachkankichik, saksanaykichikama KICHIKRAIKUM Manam entendinkichikchu la rurasjaytaja. Amayallam kaychikchu tukuruklla mikuypaqa. Qamkunahallam kaychik, kaichik ijokok hukuq mikuypaqya. Chay mikuytaqa Dios Manta runam qusqaykichik. Ñuqatam Dios taita chaypaq apruibawarqa. Nispa. Runakunam dios pa Dios Dios munasqanta ruranaykupaqa? Nispa. Chaime Jesús Dios Diospa munasqan roraiga, paipa y Nispa. hinapting minirhako. Ima milagrutata Juan Kiko, chayta hawaspayko hangman iñinaykupaj, imatataq ruranki? Ñawpaj abuloykoja chunniqpi mikorjako Diospa apachimusqan mikuyta. Bibliam nin, Dios mi cielomanta mikuyta homorja, nispa. Chaymi Jesús ñataq nerja, chigaptapunim nikichik, mana muesischo husurqankichik chay mikuytaja. Taytaymi chiga mikuytaja husuchkankichik, anaj pachamanta. Dios tantanga, ANACH pachamanta URAI KAMUSPAM kay na kunata. Nispa. chaer una runakunañataq nerjako. Señor, tiempo ya huayku Tanta tantataja. Nispa. me Jesús Nyujam nerja. na causa causa tanta. Pipas NYUHAMAN amoja, manapuni gachu. Pipas ñuqapi iñiqa manataqmi haykapipas gacho. Ichagan nishaipi hinam, rikuachkaspaykichikpas mana iñiwankichikchu. Taytapaq wasqanqa llapallanmi hamunqa ñuqaman. Ñuqaman hamuktaha manam hawamanqa wishchusaqchu. Hanaq pachamantaqa amurqani, mana munasqallayta ruranaypaqchu. Aswanqa kachamuaqniypa Kachamuagni pa munas munasqanqa kaimi. paypaq wasqantaqa mayqannintapas manam chinkachisaqchu. Aswanja kawsarichimusaqmi tukupay punchawpi. Taytapa munasqanja kaymi. Diospa churinta rikuspa payman iñiqa wiñay kawsayniyuqñam. Chayna causa de kawsarichimusaq tukupay punchaupi. Nispa. Ñuqam kani hanaq pachamanta uraykamuqtanta. Nispa Jesuspa nisqanmantam paipa Kontrampi judio kuna Manakurjako. Paija Josei Pachurinmi. taita mamantaja riqsinchikmi, Paija, Paiga Pimanichkan, Anach pachamantam uraykamurqani kamurhanenispaga chayme Jesús nerja, amañaya Huachachachaychikcho. manam pipas Nyugamanja taita Taita y nyugaman mana pusamuptinqa. Chay nyugam ñuqam Tukupa tukupay Dios Diosmanta willakuqkunapaq qillqasqan librupim nichkan. Diosmi yachachin llapallanta, nispa. Chaynaqa, taytata llapallan uyariqkunaqa, inaspa paymanta yachaqkunaqa, amon ñuqamanmi. Chaywanga manam nichkani, taytatam hukaqnin rikurun nispachu. Diosmanta hamuqllam rikurjani taytataqa. Chiqaptapunim nikichik. Nyuhaman iñiq runaqa, wiñay kawsayniyuqñam. ñoqam kani kawsay mi tanta. dios chunniqpi mikorqa mi mikuita, mikuyta, ichaqa korhakum. Ñuqaqa rimachkani anaq pachamanta hamuq mantam, Pipas chay tanta mikoqa manam wañunqachu. ponim kani anaq pachamanta hamuq kawsay jokoq tantaqa. Pipas chay tanta mikoqa mi Chaitanta Chay tanta cuerpo y josa husaq causan kawsananpaqmi. Chainata Jesús acorjaco y atipanakuspa ninakurqaku. que payqa kikinpa mi mikuchiwachuan, nispa. Jesús minerja, ponem nikichik. Diosmanta jamo runapa cuerpoita mana mikuspaykichikqa, y tapas mana tomaspaykichikqa, mana causan kichikcho. Pipas y Chainata Giawarni y Tomaja, wiñaypaqmi Kausanga. kawsarichimusaqtaqmi tukupay punchawpipas, cuerpoyqa chihab mikuimi. yawarniypas chihab tumanam, Kuerpoy mikuqa, enaspa yawarni tumaqa, huklam kanqa ñuqawan. Kachamuaqniy taytaqa kausachkanmi. Chainam kausani pairaiku kausani. ñuqapa kuerpoy mikuqpas nyuharaikum kausanga. Chayma, anak pachamanta manta tantamanta manam abolo ikichikuna pa mikos tanta hinacho. Paikuna ha wanyo Pipas kai tanta mikoh kuna kausan ha kuwinya ipa. Kai Kapernaum ka hunyuna kunang asipi yachachispangni. Winyai kausay manta. Kuska porih masing kunanya tahmi achka hnerha ko. nispa. Yanjakuna wachachashasqankuta Jesus musiyaruspanmi paykunata tapurqa. Kay nisqaykunawanchu hukman yarunkichik, aswanga imaniwankichik yadiosmanta hamuq runata ñawpaq kasayman kutejta rikuwaspaykichikqa, espirituqa kawsay hukuqmi. Aychaman hina kawsaymi ichaqa, mana balinchu imapaqpas. Kay rimapayasqaykunaqa, espiritumanta chiqapkasqanraykum kawsayta hukun. mi millaqa kachkangra, achkaq mana iñay nispa Jesús ñawpaq taraqmi yacharga, pikunan paiman mana iñinanta chaynataq pim traicionanantapas Chayminirja. Hamkunamang qamkunaman Nishaipi hinapas manan pipas hamunmanchu dios taita atiyta mana huptinqa chaymantapacham Jesuswan puriqkuna achkaq karunchakururqaku hinaspan paiwanga, manaña jacucho. En Hinaptinmi chunka de kunata Jesús nerja. Hamkunapas pasakuitachu munankichik? Nispa. Hinaptinmi Simón pedroñataj nerja. Señor, jaikiga riymanku? y wiñay kawsay hukuqmi. Ñuqaykuqa ñam aspa inaspam Dios manta amoga, mana uchayuq jaikita. Nispa. chaime Jesús nerja. nerja. Manachum ñuqaqa chunka iskayniyuqta akllakurqaykichik, chaywanpas mi kachkan kontraypi diablo. Chaynataqa simon Simón judas churin Judasmantam. Paymi traicionanan ankarja, chunka iskayniyuq disipulunkunapa huknin papas.